egun sisaiak. Zahartu eta hilden Aristot Greziar filosofoak lureko erxiak ziela zion. Etzen tontua gizona, edo sohuna zian, ezen sisaiak beharezkoak behitia lura entzat dakizien bezala balinba hua aidestatzen die, eta bestiak beste berziklatze lanak egiten dutie, lantai hilak organiko bilhakaziz, berriz haskuria emaiten beitie bizik dien heruer. Huraen filtratze lanetane beharrezkoak dia. Hua gabe onjoike ez omen ez litzate. Sisaien familia zabala da, hama hiu tribu badia eta 6.000 mota esberdin otat. Metrekarratu batetan, bostehun bat kausitzen dira. Hots, bost milu kal, kasik paizeko bizizalen erdia. Bana beste, bizpahiu tona pesia eginez eran bezala hektara Lur planeta hartuz, jentekentia beno hogei aldiz habo pesatzen die sisai eihar hoiek. Oha hoietaz jabetuik, pentsa haleite trempu hun batetan den kabalia dela. Bena ez pentsa, haue mehatxian da ez behar bada ipar poloko hartzaen gisa beroketaen gatik. Bi arrazu diade hunen arriskian ezarle. Bata, nurazez, laboantxa industrialaen bisuiak, pestizidak, hunkailu espantagarriak eta traktur eraldoien pezia. Zuineke, lura tinkatzen dien eta sisaien bizibaldintzak deuzestatzen. Eta beste harrenkoa, laboantxako lur emien hersatzia hersatze hunen arazuak, azpiegiturak, supermerkatiak, ben parking modernuekin bestiak beste. Azken hamar urtetan, Frantziako estaduan, ehun eta berogei mila hektara betunatuik edo gudrustatuik izan dia modernitatearen beharentako. Batzen dien emien ehuneko hogeiae, ahamenez ahamen ber sortiala dua. Gualeheneko eskoletako belhardiake zimentatuik jade haurek ez ditzen ben arropak zikint. Maneala, etxekuek nahiago dutie hauren belhainak lahardekik izan ditin, ez iz arropak zikin ikusi. Hauz, aizago beita sparadrabaten ezartia, ez iz baten egitia. Logiko haugoguan, haren basterak zimentez bete ditzagun, jakinez haleike ehun urte behardiela lur pesabat be normalialat utzularte, sisaiak eta guzi elhebitarzunian mintzatuz eran ahaleitekian bezala, sisai kontinu komza aitzina baguaz, hatik jakingabe sobean oat.